Hu le vele ganez oi treuz an eru? Un aniz o ur e cher benye Pa, un aniz o skriwe karante e izi Ya, djeu le teran ni. An eus en ur gamaradez da? Pa, hun an nani mo stoket me hoto dori hani dir e vounet ur poul nan wal. Hun er be blonsed ou legat gati gwas? Ya, hun er